Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները պայմանավորվել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ավելացնել միջազգային դիտորդների թիվը։ ԼՂՀ վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են Բերքահավաքի ընթացիկ եւ մթերման աշխատանքներին նվիրված հարցեր։ Այսօր Արցախում նշել են բուժ աշխատողի մասնագիտական տոնը։ Ֆուտբոլի Եվրո 2016 թվականի առաջնության B խմբում Ռուսաստանի հավաքականը 0-3 հաշվով պարտվել է Ուելսին, իսկ Անգլիա-Սլովակիա մրցապայքարը ավարտվել է խաղաղ ելքով 0-0։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմը հիմնականում պահպանվել է։ Որոշ ուղություններում հակառակորդը կիրառել է հրաձգային զինատեսակներ։ Ինչպես տեղեկացնում են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Լարության ռեժիմի խախտման հետաքնության մեխանիզմներ ստեղծելը լավ հիմք է Ղարաբաղում հակամարտության շուրջ բանակցություններ վարելու համար։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ղարաբաղի հարցում մեր դիրքորոշումը բոլորին հայտնի է։ Մենք ուզում ենք, որ այդ հարցը լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի նախագահի այն ամբարման եւ ջանքերի համար, որոնք դուք ցուցաբերում եք այդ հարցում, ասել է Սարգսյանը։ Սակայն ցավոք մեկ կողմի ցանկությամբ նման հակամարտությունները չեն լուծվում։ Մենք ուրախ կլինեինք, եթե այսօր կարողանայինք առաջ շարժվել այն պայմանավորվածությունների կատարման հարցում, որոնք արդեն ձեռք ենք բերել, այսինքն ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքնության մեխանիզմներ։ Դա աշխատանքային տրամադրություն կստեղծի բանակցություններ վարելու համար, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ղարաբաղյան հակամարտության իրադրության մեջ ստատուս քվոն պետք է հաղթահարել, բայց դրա համար պետք է այդ տարածաշրջանից դուրս բերել հայկական զորքերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանն ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հակամարտությունը ձգձգվում է, ինչպես հայտարարել են Ռուսաստանն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները։ Ստատուս քվոն անընդունելի է։ Մենք այդ հայտարարությունը ամբողջովին պաշտպանում ենք, ասել է Ալիևը։ Սակայն որ เป զի ստատուս քվոն փոխվի, պետք է սկսել Ադրբեջանի տարածքի ապա օկուպացումը, որը ավելի քան 20 տարի բռնազավթված է, կարծում է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Նա նաև հայտնել է, որ Պուտինի հետ մտադիր է մանրամասն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի թեման։ Մենք հույս ունենք, որ կկարողանանք բանակցային գործընթացին կառուցողական դինամիկա հաղորդել, որը վերջին 2 տարվա ընթացքում գրեթե չի տարվել, ընդգծել է Ալիևը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները պայմանավորվել են ավելացնել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում միջազգային դիտորդների թիվը։ Այս մասին նշված է հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երակոմ հանդիպան արդյունքներով տարածված հայտարարությունում։ Դրանում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահները 2016 թվականի հունիսի 20-ին հանդիպեցին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի հրավերով եւ քննարկեցին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահները վերահաստատեցին Վիեննայում մայիսի 16-ին կայացած հայ-ադրբեջանական գագաթնաժողովի պայմանավորվածությունները, ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը եւ խաղաղ գործընթացի առաջընթացին նպաստող մթնոլորտի ստեղծմանը։ Այդ նպատակով նրանք համաձայնեցին մասնավորապես մեծացնել հակամարտության գոտում միջազգային դիտորդների թիվը։ Նրանք գոհունակություն հայտնեցին վերջին շրջանում շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանման կապակցությամբ։ Կայացավ կարգավորման առանցքային բովանդակային հարցերի շուրջ մտքերի հանգամանալիս փոխանակում։ Պետությունների ղեկավարները փաստեցին մի շարք հարցերի կապակցությամբ փոխըմբռնման հասնելու հանգամանքը, որոնց լուծումը հնարավորություն կընձեռվի պայմաններ ստեղծել առաջընթաց արձանագրելու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Նախագահները նշեցին իրենց կանոնավոր շփումների կարևոր նշանակությունը եւ պայմանավորվեցին շարունակել դրանք նման ձևաչափով ի հավելումն ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքի, ովքեր հրավիրված էին Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպման ավարտին։ Ասված է հայտարարության մեջ. Պետերբուրգում կայացած Սարգսյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումով ստվերեցին ու չեզոքացրին հետաքնության մեխանիզմների ներդրումը, քանի որ այդ դրույթը բացակայում էր այս անգամվա հայտարարությունում։ Այս մասին նշել է ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Ամենաեականն այն էր, որ հայտարարեց, որ արդեն համաձայնություն կա, որ պետք է շարունակել բանակցությունները։ Դա է նշվել պաշտոնական հայտարարության մեջ, որը բավականին էական բան է։ Բնական է, որ ինչ որ բաներ պայմանավորվել են եւ ժամանակը արդեն ցույց կտա, թե ինչով է զբաղված Պուտինը այս հարցում։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը անդրադառնալով Սաքսյան-Ալիև հանդիպմանը նշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգում արվել է շատ փոքր քայլ, բայց ճիշտ ուղղությամբ։ Նա նշել է, որ թեև անորոշ է, որքանով են ավելացնելու դիտորդները, ինչ ֆինանսավորմամբ, սակայն պետք է սպասել, որ այդ ուղությամբ քայլերը ավելի հստակ կլինեն։ Նա նշել է, որ չպետք է մոռանալ, որ գործ ունենք Ադրբեջանի հետ, որը անկանխատեսելի է։ Ադրբեջանը ամենքերպ աշխատում է խաղաղ գործընթացի վրա ազդել։ Դժվար է ակնկալել եւ հույս ունենալ, որ Ալիևը չի շարունակի իր քաղաքականությունը, որի նպատակն է վիճացնել խաղաղ գործընթացը ասել է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ցանկացած հանդիպում շատ կարևոր է։ Դա նշանակում է, որ բանակցությունները շարունակվում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման համար ռեսուրսները չեն ավարտվել։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Սանկտ Պետերբուրգում բարձրագույն մակարդակով անցկացված բանակցությունները։ Նրա խոսքով, չնայած բանակցային գործընթացը բարդ կարելի ասել փակողային իրավիճակում է, ամեն դեպքում հույս կա, որ կհաջողվի այն վերականգնել։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման կարևորագույն արդյունքը միջադեպերի հետաքնության ներդրման անհրաժեշտության մասին հիշատակումն է։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ շեշտվել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանքի բացակայությունը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հունիսի 20-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Բերքավակի ընթացիկ եւ մթերման աշխատանքներին։ Նա նախ հետաքրքրվել է հնձի կատարված աշխատանքով։ Այդ կապակցությամբ զեկուցմամբ հանդես եկել գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը։ Նրա խոսքով հունիսի 20-ի դրությամբ հանրապետության տարածքում կատարվել է 12000 հեկտար գարուհունց 23 ցենտներ միջին բերքատվությամբ, եւ 500 հեկտար ծորենի հունձ 33 ցենտներ միջին բերքատվությամբ։ Արամ Մխոյանի հավաստմամբ ընդհանուր առմամբ հացատիկային բերքահավաքի հետ կապված տեխնիկական խնդիրներ չկան, սակայն նա մտահոգություն է հայտնել, որ գարու այս տարվա աննախադեպ բերքի ծավալները հնարավոր է իրացման խնդրի առաջ կանգնեցնի արտադրողներին։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ կիսում է նախարարի մտահոգությունը, քանի որ հանրապետությունում արտադրվող գարու ծավալները ոչ միայն բավարարում են Արցախի եւ Հայաստանի ողջ ներքին պահանջարկը, այլև մեծ քանակի ավելցուկ է առաջանում։ ՀԿՀԴՀ-ին աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ զեկուցման հանդես է եկել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը։ Նրա խոսքով հերթապահ բոլոր բրիգադները կազմակերպված կերպով կատարում են իրենց աշխատանքը։ Վարչապետը դրական է գնահատել հրշեջների կատարած աշխատանքը եւ մի շարք հանրարարականներ տվել, որ เป զի հանրապետությունում առաջիկայում սպասվող չորային եղանակներին վերահսկողությունը ավելի ուժեղացնեն։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվել է նաև յուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից ծորենի ընդունման գնի եւ պայմանների մասին։ Հիմնադրամի կողմից տեղում ոչ բարենային ծորենի ընդունման համար կսահմանվի 120 դրամ սակագին, իսկ Երևանի պահեստում 130 դրամ։ Ըստ հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի այդ գումարները առաջին հերթին կողվեն ֆինանսական պարտավորություն ունեցող պարտապանների վարկերի փոխառությունների մարմանը 20%-ի չափով կտրամադրվի կանխիկ գումար, տրանսպորտային ծախսերի եւ բերքահավաքի հետ կապված այլ ծախսերը հոգալու համար, մյուս մասով կտրամադրվի լարացուցիչ պարտանյութ, սերմեր, MTK-ի ծառայությունը, այն ամենը, ինչը հնարավորություն կտա հաջորդ տարվա ցանկսի համար աշխատանքները կարգավորել։ Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ցույց է տվել, որ մեծ մասով պետք է այլ պարտավորությունների մարման, հետական բյուջեի նկատմամբ, հողի վարձավճար, ջրային տնտեսության, ինչ ինչպես նաև բանկերի։ Անցած տարի մենք այդ բոլորը պետական վարչարների մասով կարգավորել ենք, հաշվանցում են կատարել եք, մնում է բանկերի հետ պայմանավորվենք։ Նոր ծրագիրը հնարավորություն կտա, որ հողօգտագործողները հատկապես բանկային պարտավորություններից ելնելով էժան գներով հացահատիկային բերքի վաճառք չիրականացնեն։ Առանց Ղարաբաղի Լիարժեք մասնակցության ցանկացած պլան կամ առաջարկ դատապարտված է ձախողման։ Այս մասին ռուսական взглядին տված հարցազրույցում նշել է Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նրա խոսքով ԼՂՀ ճանաչումը այլընտրանք չունի, քանի որ միջազգային հանրությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ընդունում է Ղարաբաղցիների պահանջը եւ ազգերի ինքնորոշման միջազգային իրավունքի հիման վրա պետք է որոշվի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, այն է անկախ հանրապետություն։ Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից ԼՂՀ ճանաչմանը Հարությունյանն ասել է. Մենք իհարկե կողմ ենք Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ղարաբաղի ճանաչմանը, սակայն միաժամանակ հասկանում ենք, որ արկա են որոշ ազդող գործոններ, այդ թվում բանակցային գործընթացով պայմանավորված, որոնց հետ պետք է հաշվի նստել։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին ԼՂՀ լիարավ մասնակցության հնարավորությանը, Արայիկ Հարությունյանը ընդգծել է. Մենք պահանջում ենք բանակցային գործընթացում ԼՂՀ լիարժեք մասնակցության ֆորմատի վերականգնում, որին դեմ է Ադրբեջանը, եւ նրա կողմից այս հարցում ոչ կառուցողական մոտեցումը անընդհատ ձգձգում է Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը։ Առանց Ղարաբաղյան կողմի անմիջական եւ ամբողջական մասնակցության չի կարող որևէ հաջողություն գրանցվել, քանի որ այնտեղ հենց Ղարաբաղի հարցն է լուծվում, եւ Ղարաբաղի բնակչությունն էլ պետք է համաձայնություն տա հիմնախնդրի կարգավորման վերջնական տարբերակին։ 1992 թվականի Շուշիի ազատագրումից հետո Արցախի մշակութային դարավոր կենտրոնը գրեթե լիովին ավերված էր պատերազմից հետո սկսվել եւ մինչ այժմ շարունակվում են Բերտակաղակի վերականգնման ուղղված աշխատանքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ազատագրումից հետո Բերթաքաղաքի համար առաջին խնդիրը վերաբնակեցումն ու վերականգնումն էր։ Ինչպես մեր զրույցի ժամանակ հայտնեց Շուշիի շրջանի գլխավոր ճարտարապետ Գեորգի Հայրապետյանը, քաղաքի բարեկարգումը մշտապես գտնվում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ 92 թվականին Շուշի ազատագրումից հետո հենց առաջին տարուսից սկսվեց առաջին հերթին վերաբնակեցման գործընթացը եւ դրա հետ զուգահեռը սկսվեցին շինարարական աշխատանքները։ Ու առայժմ ընթանում են շինարարական աշխատանքները առանց ընդհատվել։ Տարվա կտրվածքով մինչև 2 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ է իրականացում։ Շինարարական աշխատանքների ծանրակշիռ մասը իհարկե պետբյուջեի հաշվին է իրականացվում, բայց կան նաև մասնավոր ներդրողներ։ Վերջին տարիներին իրականացված աշխատանքներից Գեորգի Հարապետյանն առանձնացնում է հետևյալը. Այս պահի դրությամբ ունենք փողոցային ցանցի կարելի ասել համարյա 90%-ով վերակառուցված գլխավոր փողոցների նկատի ունեմ։ Փողոցային ցանց ասֆալտապատ, շրջվարշակաց միջ մինչև քաղաքային հիվանդանոստան ճանապարհը գտնվում է Թասկի միջ շինարարությունը, դա ավարտից հետո էլ համարյա կարելի ասել 100%-ով գլխավոր փողոցները կունենան բարեկարգված։ Փողոցներին զուգընթաց բարեկարգվում են նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերը, վերանորոգվում շենքերի տանիքները, նաև ներքին ջրամատակարարման նոր ցանց է կառուցվում։ Այնուամենայնիվ Շուշիի գլխավոր հիմնախնդիրը մնում է քաղաքի վերաբնակեցումը։ Անհրաժեշտ միջոցների սողության պատճառով առայժմ նոր բազմաբնակարան շենքերի կառուցում կամ հների վերակառուցում չի նախատեսվում։ Վերջին 2 64 բնակարանանոց շենքերը վերակառուցվել են տարիներ առաջ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով եւ հիպոթեկային վարկավորման սկզբունքով վաճառվել բնակիչներին։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը հուսով է, որ ծրագիրը շարունակական կլինի, մանավանդ որ մոտ 3 բազմաբնական այդպիսի ավերակշենք կա ու նախագծային փուլում է այս բանին։ Երեք նույնպես նմանատիպ ծրագրերով կհատկացվում, որովհետև այս բանին ամենամեծ խնդիրը Շուշիի բնակեցման հարցն է։ Ճարտարապետական կոթողներ հանդիսացող մի շարք շենքերի վերանորոգումից հետո Շուշին կարծես թե հետսհետե վերագտնում է իր ակնահաճո տեսքը եւ քաղաքն ավելի բարեկարգ ու հյուրընկալ է դառնում։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր բուժաշխատողների մասնագիտական տոնն է։ Օրվա արդիվ հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղի է ունեցել տոնական միջոցառում, որտեղ համակարգի մի խումբ աշխատողներ ապարգևատրվել են ԼՂՀ վարչապետի հուշամեդալով եւ առողջապահության նախարարի ապարգևներով։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վերջին տարիներին Արցախում առողջապահական ոլորտը կայուն զարգացում է ապրում։ Մշտապես լինելով ԼՂՀ իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, տարեց տարի կառուցվում եւ շահագործման են հանձնվում նորանոր բուժ հիմնարկներ, հագեցվելով ժամանակակից սարքավորումներով։ Օրվա արդիվ բուժաշխատողներին շնորհավորեց ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը։ Սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ եւ համակարգի բոլոր աշխատողներին, որ աշխատողի օր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Առողջապահությունը հասարակական սոցիալական կյանքի անբաժանելի մասն է։ Զգալի է համակարգի աշխատողների ավանդը բնակչության առողջության պահպանման, առողջ սերնդի աճեցման գործում։ Այսօր փորձառու բուժ աշխատողների շարքերը համալրվում են բժշկական բար նորարար տեխնոլոգիաներին տիրապետող երիտասարդ մասնագետներով։ Նախարարը կարևորեց նաև զինվորական բուժաշխատողի դերն առողջապահական համակարգում։ Առավել մեծ է բուժաշխատողի ավանդը ռազմական իրավիճակում, երբ նրա գրագետ աշխատանքի շնորհիվ անհնարինը դառնում է հնարավոր, ընդգծեց Կարինե Աթայանը։ Ինչպես Արցախի ազգային ազատագրման պայքարի տարիներին, այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա թերմարտական օրերին բժիշկը ցույց տվեց, որ նրա մասնագիտական ունակությունները մեծ նշանակություն ունին ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական ժամանակահատվածում բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման գործում։ Ու ինչպես հայ զինվորը Այնպես էլ հայ բժիշկը պատվով դուրս եկավ ստեղծված իրավիճակից։ Երախտագիտությունս եմ հայտնում բուժ աշխատողներին հայրենիքի սահմանները պաշտպանության գործում դրսևորած ազնանվեր խիզախության համար։ ԼՂ պաշտպանության բանակի զինված ուժերի գերատեսչության անունից բուժաշխատողներին շնորհավորեց բուժծառայության պետ գնդապետ Հրաչ Եգորյանը։ Նա առանձնացրեց ապրիլյա-մարտական գործողությունների ժամանակ բուժաշխատողների կատարածը, երբ զինվորական բուժազնակազմի կողքին նաև քաղաքացիական բուժազնակազմներ իր ուժերով ու միջոցներով։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դա այն հանրապետությունն է, որտեղ որպես զինվորական բժիշկ, քաղաքացիական բժիշկ դա հարաբերական եւ ժամանակավոր հասկացություն է։ Սա այն պետությունն է, որը առին 12 ամիս եւ յուրաքանչյուր օր պետքա պատրաստ լինի մարտական գործողությունների։ Մենք գիտենք, թե մեր դիմաց ինչպիսի հակառակորդ է կանգնած։ Նման այս միջոցառումները նաեւ գաղտնիք չէ իրականացվել են նաեւ Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ողջ բուժանձնակազմին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մեր թիկունքում կանգնելու իրենց ուժերով միջոցներով մեզ աջակցելու եւ այս ապրիլյան գործողություններին պատվով դուրս գալու համար։ Առողջապահության համակարգում աչքի ընկած ու մարդկային կյանքեր փրկած մի խումբ ուժաշխատողներ ապարգևատրվել են ԼՂ վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի եւ ԼՂ առողջապահության նախարարի ապարգևներով ու պատվոգրերով։ Ապարգևատրվածների մեջ գերակշիռ մաս են կազմում Մարտակերտի շրջանային հիվանդանոցի աշխատողները, ովքեր ապրիլյան թեժ մարտերի ժամանակ մոտ գտնվելով առաջնագծին անվերապահորեն կատարել են իրենց արժեվ դրած պարտականությունները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության B խմբի վերջին տուրում Ռուսաստանի ընտրանին մունիցիպալ մարզադաշտում ընդունեց Ուելսի հավաքականին։ Հանդիպան հենց մեկնարկից Ուելսի ընտրանու ֆուտբոլիստները առաջ նետվեցին եւ արագորեն հասան հաջողության։ 11-րդ րոպեին Ջո Ալենի փոխանցումից հետո գոլի հեղինակ դարձավ Аарոն Ռեմսին։ 20-րդ րոպեին Նիլ Թեյլորը մոտ տարածությունից կրկնապատկեց խաղի հաշիվը։ Հաշիվը ջախջախիչ դարձավ 67-րդ րոպեին։ Այսպիսով, այս խաղից հետո Ուելսի ընտրանին վաստակեց 5 միավոր եւ դուրս եկավ հաջորդ փուլ։ Եվրոպայի առաջնության խմբային փուլի վերջին տուրում Անգլիան մրցում էր Սլովակիայի հետ։ Այս խաղում դարպասի գրավում չարձանագրվեց։ Անգլիան 5 միավորով երկրորդն է, իսկ Սլովակիան 4 միավորով երրորդ տեղում է։ Ռուսաստանը 1 միավորով եզրափակում է խմբի աղյուսակը։ Նշենք, որ այսօր տեղի կունենան Ուկրաինա, Լեհաստան, Հյուսիսային Իռլանդիա, Գերմանիա, Չեխիա, Թուրքիա եւ Խորվաթիա, Իսպանիա հանդիպումները։ Հունիսի 16-ից 17-ը Երևանում տեղի է ունեցել Հայաստանում ջյուդո մարզաձևի հիմնադիր Թելման Քոչարյանի անվան հանրապետական կարգի 17-րդ հուշամրցաշարը, որին մասնակցել են նաև Արցախցի ջյուդոիստները։ Ըստ Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանի, մրցաշարին ԼՂՀ մարզիկներից մասնակցել են 5 պատանիներ։ Ծանր մրցակցության պայմաններում նրանք կարողացել են դրսևորել իրենց կարողություններն ու մրցանակային տեղեր գրավել։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր է կաչատև, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Հնարավոր է քամու ուժգնացում մինչև 20-ից 25 մետր օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։